Božja pravda, jer se ne stidim evanđelja. Božja je sila na spasenje svakome Koje vjeruje, najprije židovu pa grku. Doista u njemu se otkriva Božja pravda iz vjere u vjeru, kao što je pisano. Pravednik živi od vjere. Čudoredno stanje porana. Božji gnjev s neba očituje se na svaku bezbožnost i nepravdu ljudi koje potiskuju istinu nepravednošću. Poslanica Rimljanima apostola Pavla Sveto pismo Poštovani gledatelji, dobrodošli na gledanje ovog videa koji je snimljen 17. srpnja 2023. godine na temu Oca domovine i poglavnika Hrvatske. Ove 2023. obližavamo 200. obljetnicu rođenja oca domovine Ante Starčevića i e, neki dan je bila e, obljetnica 134. rođenja e, poglavnika Ustaškog pokreta i e, nezavisne države Hrvatske doktora Ante Pavlića. I e, na e, tu temu, a zapravo je tema onda u konačnici Hrvatska, iako ću puno pričati o poglavniku Ante Pavliću i o ocu domovine Anti Starčeviću, u konačnici se dakle radi o Hrvatskoj, i o vjeri. Imao sam čast i sreću prošle godine dobiti na dar ovu knjižicu, eto, se zove Ustaša i na njoj je grb Ustaškog pokreta u originalu kakav je bio koji je izdao Hrvatski oslobodilački pokret, a ja sam ju dobio od jednog gospodina koji je član bio Hrvatskog oslobodilačkog pokreta, kojeg je poglavnik Ante Pavlić osnovao u emigraciji, u drugoj emigraciji, jer postojala je i prva emigracija nakon šestosječanske diktature srpskog kraja Aleksana Karadžorđevića a druga emigracija onda nakon 1945. I um, taj Hrvat je bio onda nakon drugog svjetskog rata kao emigrant član Hrvatskog oslobodačkog pokreta. On je inače iz Australije gdje i živi i um, prošle godine mi je onda darovao znači, ustaška načela vas su bila napisana u originalu i onda i načela Hrvatskog oslovačkog pokreta, ali nas sada zanimaju domobransko-ustaška načela. Ne? Naime, uh, Antu Pavlića se povezuje sa osnivanjem i obnovom e, Hrvatske države i ostvarenjem Hrvatskog državnog prava koje je u hrvatski javni i politički život uveo otac domovine dr. Ante Starčević i njegov um, najbolji saveznik Eugen Kvaternik 1861. godine, kada je prvi put nakon desetogodišnje diktature u Austrijskom carstvu opet bio sazvan Hrvatski sabor i uh, samo tada, u tom uh, jednom jedinom trenutku, su manje više sve stranke u Saboru i saborski zastupnici, ili bolje rečeno narodni zastupnici, e, bili ujedinjeni u jednom zahtjevu koji su uputili caru, a taj je bio i glasio da Hrvati traže ujedinjenje hrvatskih zemalja. Znači ujedinjenje trojedne kraljevine koja je bila država. Tako ću odmah u startu Eh, dementirati da eh, mi Hrvati nismo 800 godina imali državu, što je podvala eh, ko, koju su nam podvalili jugoslavski komunisti. Čak sam ja u jednom trenutku svog života počeo brbljati kao papagaj da mi Hrvati nismo 800 godina ili preko 800 godina imali svoju vlastitu državu, što je nonsens. Jer je nakon propasti neovisnosti Hrvatske 1101. godine, nakon propasti Zvonimirovog e, kraljevstva, postojala i dalje Hrvatska država. Ona se zvala Kraljevina Hrvatska, a poslije ju sabor zove e, Trojedna kraljevina, jer se htjelo naglasiti ujedinjenost hrvatskih povijesnih pokrajina i e, teritorija Slavonije, pa uže Hrvatske oko Zagreba, Like i Dalmacije i Bosna. To jest, u ono vrijeme se teritorij od rijeke Vrbas, od, rijeke Une do rijeke Vrbas se držao hrvatskim nacionalnim, da tako kažem, teritorijem, a samo teritorij istočno od, rijeke Vrbas, to je bila ona izvorna Bosna i Bosansko kraljevstvo pod upravom također hrvatskih vladara, kao što su Trojnom kraljevinom upravljali hrvatski vladari sa titulom Bana, dakle govorim nakon propasti državne neovisnosti, a vrhovni poglavar Trojne kraljevine je bio Ugarski kralj. Dakle, Hrvatska se nalazila u personalnoj uniji i stoga su gluposti da mi Hrvati Nismo preko 800 godina imali vlastu državu, To su nam podvali slavenski komunisti i velikosrpski šovinisti i moramo uvijek jako paziti što oni nama to govore ne? i biti budni. znači, a kako se e, poglavnika Antu Paliću povezuje sa obnovom, e, sa stvaranjem i obnovom Hrvatske države, ja ću pročitati e, nekoliko načela iz tih domobransko-ustaških načela koja je napisao i postavio dr. Ante Pavlić, ustaški poglavnik. Znači, e, članak broj 1 ili točka broj 1 e, ili prva točka. Hrvatski narod je samosvojna etnička, u zagradi narodna jedinica, on je narod sam po sebi, te u narodnostnom smislu nije istovjetan s nijednim drugim narodom, neki je dio ili pleme bilo kojega drugoga naroda. To je vrlo važno znati, jer često se zbog posljedica jugoslavenske ideologije od biskupa Josipa Jura Štosmara, koji je bio korumpirani jedan biskup, kakve imamo i danas, i to usudit ću se reći, u većini slučajeva članova Hrvatske biskupske konferencije. Ne? Um, dakle, zahvaljujući tim posljedicama jugoslavenske ideologije, e, se i, zbog posljedica uh, Titove Jugoslavije, se i danas u hrvatskom javnom prostoru e, kao nekakav zloduh um, valja, da tako kažem, e, ta glupost da smo mi Hrvati slavenskog podvjetla ili južnoslavenskog podrijetla ili slavon, um, slavonskog To su gluposti. Mi Hrvati smo Hrvati, upravo onako kak je poglavnik Palić to u prvoj točci uh, domoransko-ustaških načela napisao. Jer Hrvati kad su došli u jugoistočnu Europu da u uh, svoju baštinu uzmu uh, zemlju koju, koja se zvala za vrijeme Rimskog carstva Zapadni Ilirik, ili Dalmacija, rimska provincija Dalmacija, izvano nazvana po Dalmatima, u jednom plemenu Ilirstom, ali Iliri su podlegli rimskom oružju i bili su pokoreni. I ti Iliri, um, o kojemu isto postoji jedna fama, da bi to bio temelj Hrvatstva i tako dalje, to su također gluposti, znate. Jer uh, ti liri su uh, pod vjetlom, kako bi rekao, u, u povijesti čovječanstva postoje dvije linije, jedna kajnicka od Kajna, od prvog sina adame i Eve, a druga od Šeta, od uh, trećeg sina adame i Eve, a drugi sin je ubijen, ubio ga je njegov brat Kain, inspirirano zloga. Ne? I onda se linija čovječanstva razdijela na kainite i na adamite. I ti uh, iliri su um, um po toj kajinitskoj liniji preko on um, Noe i njegovih sinova i njihovih žena uh, dvije linije su dakle bile od strane Noe proklete i izbačene iz obitelji E, zato što je jedan njegov sin e, bludničio nad njim, nad svojim ocem, a drugi je to gledao i nije, spriječio, znači grijeh propusta je počinio, a ovaj prvi e, blud, to je teški grijeh. I otac, dakle, Noa ih je protjerao i tako su je su um, te linije došli i u Europu, ali su i Adamiti došli u Europu, ali nešto kasnije. Ne? a mi Hrvati spadamo u, u adamitsku liniju, jer smo mi došli sa Kavkaza i iz Perzije, to su hrvatski povjesničari u 19. stoljeću ispravno um, došli do, do, do toga. A, a tko je bio u Perziji i, i, i u Podkavkaziju, znate? Bio je Izrael, Boži narod Izrael ili izabrani Boži narod koji je um, bio iz sjevernog Izraela, koji je u, se, u, u, um, u stoljeću prije Krista završio u asirijskom ropstvu. On se uz Božju pomoć oslobodio i pobjedio je Perskog cara Darijana. Znači, pazite, robovi se dižu na ustanak i pobjeđuju vojsku najmoćnijeg vladara ondašnjeg poznatog svijeta. To je moguće samo uz Božju pomoć. Ne? I onda je taj Boži izabrani narod polako putovao prema Europi i među njima su se nalazili Hrvati koji su dakle pod vjetlo vuku sa poruča za Kavkaze, znači u podnožju Kavkaza i sva ta plemena ili taj izabrani Boži narod je bio bijela rasa. Zato smo mi Hrvati bijele rasa. I <clears throat> koja je jedna oznaka nema veze jer ne govorimo o važnosti rasa ili tako dalje ili o, vrijednosti jedne rase nad drugom gluposti je to sam niti spomenuo niti me to zanima jer sam katolik i kršenin i pripadnik bilo koje rase na svijetu može postati katolik i kršenin i onda je moj brat tako da je svaka rasa jednako vrijedna kao i moja bijela rasa koja je to ja pripadam. I moj narod hrvatski još, još uvijek. Ne? <clears throat> Ovog trenutka. I tako su Hrvati polako zajedno s drugima putovali prema Europi. Jednog dana su stigli u Europu. Preko Krima su išli, zato imamo u hrvatskom gradu Ninu imamo iste te um, rano crkvice kao i na uh, poluotoku Krimu. Ne? I onda su Hrvati osnovali Veliku Hrvatsku na području između Krakova i Kijeva i Praga, u tom trokutu otprilike, što potvrđuju ruski povjesničari. I iz te Velike Hrvatske je uh, oko 1 milijun Hrvata u stoljeću sedmom nakon Krista dakle, iz sela u jugoistočnu Europu, gdje su u svoj posjed uzeli u svoju baštinu pardon, uzeli um, taj bizantski posjet bivšeg zapadnog Ilirika ili Dalmacije po ugovoru s Bizantom u zamjenu za razbijanje opsade Carigrada od strane Avara i Perzijanaca i Slavena. I Hrvati su došli pred Carigradske zidine 5. kolovoza i razbali su avarsku opsadu, avari su dali petama vjetra, Hrvati su ispunili svoj dio ugovora i preuzeli su Dalmaciju, koja je tada sezala od Drave do Jaranskog mora, to je taj zapadni Ilirik. I um, morali su prije toga pobijediti pobjediti i potući Avare, to je jedna grana Mongola. I to su isto uspjeli, jer su bili silna vojna sila. Na kraju krajeva netko tko je osnovao veliku Hrvatsku u istočnoj Europi, taj je znao snivati države. I tako su Hrvati osnovali državu i tim Slavenima koji su tu se nalazili i, a, i tim bivšim Ilirima koji su međuvremeno bili romanizirani i potomcima Kelta, znate, i potomcima Avara, svima njima su ti Hrvati nametnuli svoje ime i ime nove države koje su Hrvati osnovali, a to je Hrvatska i to je Hrvatska država. I to je naša povijest u najkraćim crtama opisana. Točka broj 2. Domobransko-ustraških načela. Hrvatski narod ima svoje izvorno i povijesno ime Hrvat, tako je, pod kojim se je pojavio u davno povijesno vrijeme, pod kojim je prije 1300 godina došao u svoju današnju postavinu, te pod kojim žive sve do danas. Toga imena ne može i ne smije zamijeniti nikakvo drugo ime. Točka broj 3. Svoju današnju postavinu učinio hrvatski narod već u pradavna vremena svojom domovinom, u kojoj se je stalno nastanio, s njome rastao i dajeo je izvorno i naravno ime Hrvatska. To ime ne može i ne smije se zamijeniti s njenim drugim imenom. Četvrta točka. Zemlja koju je u pradavna vremena hrvatski narod zaposio te koja je postala njegovom hrvatskom domovinom prostore se na više pokrajina koja su posebna pokrajinska imena imala još prije dolaska Hrvata, a neka su pokrajinska imena nastala i kasnije. No, sve te pokrajine sačinjavaju jednu jedinstvenu hrvatsku domovinu, te nitko nema pravo da bilo koje od tih pokrajina svojata za sebe. Peta točka. Hrvatski narod došao u svoju domovinu Hrvatsku kao potpuno slobodni narod i to u vrijeme ove naroda vlastitom povodom te je tu zemlju osvojio i svojom je zauvijek učinio. Sve povijesno točno rečeno. Šesta točka domobransko ustaških načela koji su činili zapravo hrvatski ustav. Iako ustav u NDH kao takav nije proglašen, ali e, to su e, praktički ustavna, načela. Dakle, šesta točka ili članak broj šesti. Hrvatski narod u svoju hrvatsku domovinu došao potpuno organiziran, ne samo vojnički, nego i obiteljski, te je odmah po u osnovao svoju vlastu državu sa svim obilježjima državnosti. Točno. Sedma e, točka svoju vlastitu državu Hrvatsku, osnovanu već onda, kada su mnogi drugi narodi živjeli još potpuno neorganizirani, hrvatski narod održao kroz sve vijekove pa do konca svjetskog rata, a nije je se kao ni prava na nju nikada, pa ni konca svjetskog rata, bilo kojim činom, bilo kojom zakonitom odlukom odrekao, ili to svoje pravo na koga drugoga prenio. Tekmo je koncem svjetskog rata tuđinska sila spriječila da dalje vrši svoja suverena prava u vlasta svoje Hrvatskoj državi. Osma točka. Hrvatski narod ima pravo svoju suverenu vlast u svojoj vlastoj Hrvatskoj državi na cijelom svom narodnom i povijesnom području oživotvoriti, to jest svoju potpunu samostalnu i nezavisnu Hrvatsku državu opet uspostaviti. Tu uspostavu da pravo izvršiti svim sredstvima pa i silom oružja. To je kao sporna točka u kritičara poglavnika i NDH. Za mene je ta točka potpuno normalna i u redu, jer kada vam netko silom brani da svoju državu obnovite, onda na silu mora ići sila i ljuta trava ide na ljutu ranu i točno. To je, tu nema puno mudrosti ili filozofije, to je tako. Nitko od nas, pa ni ja nisam za siglu znate, ali za mir uvijek treba dvoje, ako vam neko drugi ne da mira i e, ne da vam da živite u svojoj vlastitoj državi. Onda ga se <clears throat> silom mora uvjeriti e, da ipak postoji Hrvatska država, da je potrebno da ona postoji i da je ona tu. Deveta točka hrvatski narod imade pravo na sreću i blagostanje kao cijelina. Vidite kakve su to divne riječi, ne? A isto tako pravo ima i svaki pojedini Hrvat kao član te cijeline. To me podsjećuje, na primjer, čak na američki ustav, znate. Da američki narod ima pravo na sreću, ne? Ta sreća i blagostanje mogu se oživotvoriti i ostvariti za narod kao cijelinu i za pojedince kao članove cijeline jedino u posve samostalnoj i nezavisnoj Hrvatskoj državi, koja ne smije i ne može biti sustavnim dijelom u nijednoj formi nijedne druge države ili bilo kakve ine državne tvorevine. Eto, znači, e, Europska unija u tom slučaju, Hrvatska ne bi bila u Europskoj uniji da, je, e, da se ostvari ova e, deveta točka ili član devet Hrvatskog ustava napisan po poglavniku Ante Pavliću. Desna točka, Hrvatski narod suveren, a to je vrlo važna točka. Dakle, Hrvatski narod suveren, te on jedini imade pravo vladati u nezavisnoj državi Hrvatskoj i upravljati sa svim državnim i narodnim poslovima. Ovdje je nezavisna država u Hrvatskoj, sve pisano malim slovima, dakle, tu se misli općenito da Hrvatska država bude neovisna, neovisno. 11. točka. U hrvatskim državnim i narodnim poslovima u samostalnoj i nezavisnoj državi Hrvatskoj ne smije odlučivati nitko ko nije po pokoljenjima i po krvi član hrvatskog naroda, a isto tako ne smije o sudbini hrvatskog naroda i hrvatske države odlučivati nijedan drugi narod ni država. Ova točka je sporna u kritičara poglednika Pavelića i NDH kada kao povjesničar promatram ovu točku i ovu rečenicu, da u hrvatskim državnim i narodnim poslovima u samostalnoj i nezavisnoj hrvatskoj državi ne smije lučivati nitko tko nije po pokoljenjima i po krvi član hrvatskog naroda. Ne? primjećujem odstupanje od načela oca domovina Starčevića koji je afirmirao politički narod, koji se sastoji um, bez obzira na etničko podrijetlo. Dakle, čovjek koji nije podrijetlom etnički Hrvat, dakle po krvi, po pokoljenjima, koji je doselio u Hrvatsku, kao što je doselio, na primjer, August Šenoa, i koliko je poznato, njegovi su preci bili Česi, znači njegovi su preci doselili iz Češke, ali su se u Hrvatskoj udomačili i e, August Čeno je e, zavolio Hrvatsku kao svoju domovinu i e, postao je Hrvat. On je sam sebe smatrao Hrvatom i po tome je postao politički Hrvat, pripadnik Hrvatske nacije. Znači, imamo Hrvatsku, koju čine Hrvatske zemlje, imamo hrvatsku naciju po hrvatskoj državini. To je politički narod, bez obzira na etničko podrijetlo i vjeru. Jesi li ti sada <clears throat> musliman po vjeri iz, iz Bosne, jesi li ti po vjeri protestant, jesi li katolik po vjeri, jesi li po vjeri hrvatski pravoslavac. Ne igra nikakvu ulogu ti si Hrvat i vjernik. A što ti, u koga ti vjeraš, to je tvoja stvar i to je sloboda izbora koje je Bog dao čovjeku. I da ne bi bilo građanskog rata, znate, mora se dozvoliti sloboda vjerovispovijesti. Iako jako držim da ta sloboda ne smije obuhvaćati sad sve vjere o, ili sve religije ovog svijeta, znate. Nego o, o kršćansku vjeru i, um, i iz povijesnih razloga muslimansku vjeru ili islam, a pošto su muslimani iz Bosne, po svom etničkom podjetlu Hrvati. Dakle, ti ljudi, njihovi preci su bili Hrvati koji su prešli na islam zbog turskih osvajanja. A inače, kada toga ne bi bilo, onda bi bio samo za kršćansku slobodu vjeroispovjedu, znate. Jer inače nastane takav kaos i košmar da to državu iznutra može dovesti do implozije i e, da se država iznutra razori, znate. Ali da mora postojati sloboda vjeroispovijesti e, katolič, katolika, predstanata i hrvatskih pravoslavaca. To apsolutno jer inače bi nastao građanski rat kao u Njemačkoj između katolika protestanata i u Francuskoj između katolika i hugenota. To su bili jedna grana um, kalvinizma, to jest uh, protestanti su bili. Ne? Uh, međutim, uh, ja razumijem poglavnika Antu zašto je stavio u 11. točku da um, hrvatskim državnim poslovima može odlučivati samo netko tko je po pokoljenjima i po krvi član hrvatskog naroda, zato da ne bi dolazili stranci koji ne bi prihvatili Hrvatsku kao svoju domovinu i koji se ne bi osjećali Hrvatima, da, takvi ljudi ne bi postali vladari i upravljači Hrvatske. Zato je on to stavio. I e, to je isti princip po krvi e, kakav je uveo i Adolf Hitler u njemačkom nacionalsocijalizmu. I Njemce se mora svačati da se oni nikada nisu miješali sa drugim etničkim zajednicama za razliku od hrvatskog naroda koji e, je doživio jednu etnogenezu živahnu. Dakle, tu su hrvatske hrvatski ljudi čiji su preci različitog etničkog podrijetla. Dakle, mi ne možemo govoriti o čistoj hrvatskoj naciji, to su gluposti i nema ni potrebe. Ali je bitno, bitna je hrvatska nacija ili hrvatski politički narod, to je ono što je Ante stavčić afirmirao i za što se ja pod mojemu pravaškom svjetonazoru, jer ja nisam ustašan, zalažem. Ja sam pravaš ali svačam, dakle, pogledam što je time htio reći i u to vrijeme je to bilo u redu, reći ću, ne. A ako mi iz današnje perspektive gdje imamo, ne znam, ljudska prava za sve, praktički toleranciju i prema dobrome i prema zlu, ne, nažalost, prema zlu. Prema zlu se ne smije imati toleranciju, nula, nula tolerancija za, za zlo, prema zlu. Ali eto, iz današnje perspektive kritizirati pa, poglavnika i NDH zbog rasnih zakona je suludo, znate, kao ispada mi smo nešto pametni, mi smo bolji od, od 30. travenske generacije Hrvata. Otkud nam pravo za takvu jednu oholost, znate, otkud nam pravo? To, to si normalni ljudi ne smije uopće dopustiti, znate. Ja ću se vratiti još na rasne zakone, uopće od toga ne bježim. 12. točka, hrvatski narod pripada zapadnoj kulturi i zapadnoj civilizaciji vete. Vrlo važna odrednica koja ovaj je poglavnik tu stavio. Znači, NDH nije bila protiv zapada, protiv Engleske i Amerike, Iako je protiv njih bila u ratu, ali ne svojom krivnjom i ne svojom željom. Zato a niti je za to kriva Njemačka, nego plutokracije, plutokratski moćnici koji su već tada upravljali i sa Amerikom i sa Engleskom i Francuskom. I oni su usmjeravali instrumentaliziranu Ameriku, Englesku i Francusku protiv Njemačke. Zato da ju slome kako ne bi Njemačka više bila prepreka uspostavi jedne svjetske vlade i e, novog svjetskog poretka sa jednom svjetskom valutom, religijom i jednim tiraninom e, koji će onda u konačnici, kako je najavljen u Svetome pismu i knjizi otkrivenja i u evanđeljima, biti taj antikrist. Ako će ljudi i dalje biti tako um, oholi da se stavio ispred Boga, da oni žele biti Bog, ne, umjesto ono, Ne. U tom slučaju idemo ravno prema tom scenariju koji onda više nije daleko od nas. <clears throat> Iako ne znamo kada će biti, niti kada će biti sudnji dan, ali um, kad se pojavi Antikrist, ona se točno zna da povećaju je da će trajati još samo sedam godina, i da je onda sudnji dan. Od tog trenutka se zna znači kada će biti sudnji dan. Ali mi to danas još ne znamo. I e, to zna samo Otac Nebeski, to ne zna čak niti anđeli, niti sin Boži. 13. točka, seljaštvo, nije samo temelj ni izvor svega života, nego ono i samo po sebi sačinjavaju hrvatski narod u ono vrijeme, ne? te kao takav nosioc i vršio od svake državne vlasti u Hrvatskoj državi. A komunisti su nakon 45. praktički natjerali naš seoski hrvatski živalj, potjerali su ga u gradove, znate, a iz gradova u inozemstvo. To su te dvije stanice. Seljak selo, dođe u grad, postane eto nekakav građanin i onda seli u inozemstvo. Tako su komunisti to namijenili hrvatskom narodu jer je tada preko 95% stavnika su bili seljaci hrvatski. A to ne znači da nije bilo industrializacije. I kako? Industrializacija je u hrvatskim zemljama tekla paralelno sa industrializacijom austro-ugarske monarhije. Nema veze. Da ne bi neko mislio o, da je Hrvatska bila samo seljačka država. Ne. Ona je bila industrijski razvijena. I kako. Dok nisu došli komuniste pa su sve uništili. Ne? I onda su oni glumili nekakvu industrializaciju, ali na temeljima hrvatske industrije koja je postojala od početka 20. stoljeća. 14. točka, kraj toga svi staleži hrvatskog naroda začinjavaju jednu cjelinu, budući i ostali staleži u hrvatskom narodu, koji su članovi pripadnici hrvatske krvi, imaju ne samo svoj korijen i podrijetlo, nego i trajnu obiteljsku vezu sa selom i zemljom. Tko u Hrvatskoj napotiče iz seljačke obitelji, taj u 99 slučajeva od stotina nije hrvatskog porijekla i krvi, nego je doseljen stranac. Da, evo moji, moji um, djedovi i bake i, statine i mamine strane su živjeli na selu i imali su svoje seosko gospodarstvo. Petnasta točka. Sva materijalna moralna dobra u Hrvatskoj državi vlasništvo su naroda, te on jedini vlastan s njima raspolagati, s njima se koristiti. Znači, ovim riječima, e, državna i narodna imovina ili, javna imovina se jednostavno ne prodaje, ne privatizira se. Ne? Ali ako želite državu razbiti iznutra, onda ćete obiteljsko srebro, znači državnu imovinu, prodati strancima. I to se radi u Republici Hrvatskoj sustavno i to vladajući koji su komunisti u svojoj glavi, znate, i pod vjetlom, znači, njihovi roditelji su bili komunisti i preci su im bili partizani, dakle djedovi, ne? i to nisu bili nikakvi hrvatski partizani, takvi nisu nikada postojali, to vam jamčim kao povjesničar, znate. I prestanemo upotrebljavati tu glupu frazu hrvatski partizani i hrvatski komunisti jer partizani i komunisti su značili razbijanje hrvatske ideje, razbijanje hrvatske državotvorne ideje, razbijanje misli o hrvatskoj državi, razbijanje hrvatskog državnog prava. 16. točka, težište moralne snage hrvatskog naroda leži u urednom i religioznom obiteljskom životu. Njegova gospodarska snaga u seljačkom gospodarstvu zadružnom životu i prirodnom bogatstvu Hrvatske zemlje. Obrambena snaga u, organiza, u organizatornim prokušanim vojnim vrlinama, dok se prosvjetni i kulturni njegov napredak temelji na prirodnoj, narodnoj darovitosti i prokušanoj sposobnosti na polju nauke, znanosti i prosvjete. Mali obati i rukovodstvo su ruka pomoćnica sveukupnog hrvatskog seljačkog narodnog gospodarstva. I 17. točka sukladno gajanje, pardon, skladno gajanje, promicanje i usavršavanje ovih vrlina i grana narodnog života zadaće su svih pregnuća javnog rada i državne vlasti kao takove, jer oni daju potpunu sigurnost opstanka i vjekovnog bivstvovanja te blagostanja budućih pokoljenja celokupnog hrvatskog naroda i opstojnosti i sigurnosti nezavisne Hrvatske države. Znači, to su bila hrvatsko ustaška načela. Ne? A onda imamo zapravo, to je zapravo ustav, ali <clears throat> vidite, postoji i zasebno napisan ustav, hrvatski ustav. je Hrvatska revolucionarna organizacija da odmah mogu reći da je to onda u stvari e, bila kontrarevolucionarna organizacija, bez obzira što se zvala revolucionarna, jer e, revolucija je čin e, porobljavanja naroda, revolucija je izmišljotina židovskog bankara Amšla Majera Rothschilda u njegovom diaboličnom umu, jer on nije bio vjernik u Boga, rodila se ideja o, o državnom prevratu u Francuskoj u suradnji sa francuskim masonima i u tome vele, pre, prevratu i državnom udaru i prevratu su sudjelovali mnogi stranci koji, dakle, revolucionari koji uopće nisu bili francuzi. I oni su 14. srpnja 1789. godine izveli e, državni udar i prevrat u Francuskoj i probili su francuski narod i izvršili su progon katolika. Sto godina nakon revolucije rodio se Ante Pavlić e, na Ivan Planini kod Konjica, s tim da on nije e, izvrno bio bosanac, nego ličanin. Kad kažemo ličanin, bosanac, istranin, dalmatinac, tu se misli na Hrvate. Znači, Hrvat iz Istre, ili Istranin. Dalmatinac je Hrvat iz Dalmacije. Ne postoji nijedna druga nacionalnost iz Dalmacije. Hrvat iz Dalmacije. Onda imamo Hrvat iz Bosne. Imamo Slavonca koji je Hrvat iz onda, Slavonije. Imamo Srijemca koji je Hrvat iz Srijema. Imamo Zagorca koji je Hrvat iz Hrvatskog Zagorja. Ja se nadam da je to jasno za razumjeti. Taj ustav Ustaše Hrvatska revolucionalna organizacija vam sad neću čitati jer ću govoriti onako o poglavniku Andi Pavliću i usporedit ću ga sa ocem domovine Antom Stavčevićem, s tim da to nije nekakvo uspoređivanje da se kaže tko je sad bio bolji, jer um, nisu ni živjeli u istu, u odnosno jesu da, um, pošto je Ante Pavelić rođen 1889. godine, živio je pet godina u isto vrijeme kad je Ante Starčević, koji je onda umro 1896. Znači šest ili do 7 godina. Ali um, u to vrijeme je Ante bio još dječak, dakle, hoću reći, um, tu, se ne radi o uspoređivanju da se kaže tko je bolji, nego tko je kakav doprinos dao u svoje vrijeme. Jer uh, rijetki su Hrvati koji su se um, u drugoj polovici 19. stoljeća i uh, dva, u 20. stoljeću borili za Hrvatsku i to samo za Hrvatsku znate. Zašto je to rijetko? bilo bi normalno da se svaki Hrvat koji uđe u politiku bori za Hrvatsku. Međutim, to u Hrvatskoj, nažalost, nije bio slučaj i to zbog um, biskupa Josipa Jure Štosmajera koji nije bio hrvatskog podrijetla, on je bio jedan stranac u Hrvatskoj To moramo znati. I ostavimo mi sad po strani da je on bio mecena i da je svoj novac dao za izgradnju katedrala u Đakovu, znate, i tako dalje. To je jedna stvar. Ali on bio osnivač jugoslavenske ideologije. I on je otac Jugoslavije, znate. Koja, znači, smrt za Hrvatsku. Nema Hrvatske dok postoji Jugoslavije i nema Jugoslavije dok postoji Hrvatska. <clears throat> To trebamo zapamtiti. <clears throat> Znači, pročitao sam, znači, poslanicu u Rimljanima od apostola Pavla iz razloga da naglasim da um, se Boži gnjev je protiv svih onih koji krivotvore povijest, koji um, djeluju tako nepravedno da ne dozvoljavaju da ljudi čuju istinu, nego ljudima servira u laž. I a, laž, povijesna laž nastaje sa prešućivanjem bitnih povijesnih činjenica. Kad vi izostavite bitne činjenice, kad vi otvorite povijest i servirate ljudima kroz tumačenje povijesti, jednu sasvim drugu povijest koja se nikad nije dogodila i onda možete uzesivati koliko god hoćete, samo nećete onoga uzvisiti ili um, reći da je bio u pravu i, i da je vodio ispravnu politiku, nego uh, ćete uh, praktički vijenac slave dati drugim likovima koji nema veze s tim. Zato sam uh, pročitao to um, o, o Božjem gnjevu s neba koji se očituje na svaku bezbožnost i nepravdu ljudi koji e, potisku istinu nepravednošću. Znate. mi ćemo u ovom videu e, samo istinu, znate. Je to pravedno da se istinu govori. <clears throat> Dakle, zbog e, biskupa biskopa Josipa Jure Štosmera su se počeli u hrvatskoj policiji javljati ljudi koji više nisu zastupali samo hrvatske interese ili um, ujedinjenje hrvatskih zemalja ili obnovu hrvatske države ili zapravo njenu neovisnost. Jer, kažem, postojala je tvrda kraljevina, ali ona nije bila ujedinjena. I um, Mađari i Njemci u austro monarhiji spriječili su uh, ujedinjenje, znate, Dalmacije sa Slavonijom i sa Zagrebom i ujedinjenje Bosne sa Slavonijom i Dalmacijom i Zagrebom, Likom, Istvom, Međimurjem, Srijemom i tako dalje. I zato su um, podupirali u austro monarhiji, dakle i Beč i Pešta su podupirali Srbe u hrvatskim zemljama, znate, u hrvatskim povijesnim zemljama, to jest podupirali su vlahe u vezi koji se izmislilo, izmislilo da su, da su Srbi. I njih je, na primjer, diktator u Zagrebu, mađarski ban, nametnuti, Kuen Hedervari, je uvijek podupirao Srbe protiv Hrvata i tako je vodio politiku Divida Impera. Bio je jako zločest i osjećio se zbog o, hrvatske ratne pobjede nad Mađarima, zbog ratne pobjede Bana Josipa Jelačića nad mađarskom revolucionarnom vojskom. Ta revolucionarna vojska imala je podršku Kala Marksa, ona je htjela instalirati jednu središnju banku i staviti valutu austro pod svoju kontrolu, Josip je spriječio revoluciju kako u Pešti, tako i u Beću 1868. godine i spasio je Srednju Europu od toga da počne sklizati u socijalizam, kao što se u Francuskoj dogodilo. Koja se onda nije samo dogodila Francuska revolucija masona, nego i Pariška komuna 1871. godine. Jedno veliko krvoproliće koje su izazvali dakle e, revolucionari marksisti inspirirani i Volterom koji je bio protiv crkve i tako dalje ne i praktički je grad Pariz bio razoren topovima francuske vojske jer su se u Parizu ušančili e, revolucionari koji su digli ustanak, oružane ustanak. Ne? ili su barikade i um, zbog njih je uh, centar Pariza bio uništen u to vrijeme. Tako da ovaj današnji Pariz koji mi gledamo, on je zgrađen tek nakon 1871. godine i nakon poraza ljevičara u Parizu. Ne? Jer revolucionari su ljevičari. Ne? E. <coughs> Ekstremni ljevičari. Ekstremisti. Ante Pavlić um, ulazi u politiku um, znači po koncu Prvog svjetskog rata, s tim da se on zanimao za politiku i prije toga još uh, dok je bio um, srednjoškolski učenik. I tu se on bio pridružio pravaškoj mladeži, uh, stranci prava koje je vodio Josip Frank ili Frankovcima kako su ih još uh, nazvali njihovi protivnici. To je bila čista stranka prava koju je pred kraj života osnovao otac domovine, Ante Stavčević, nakon što mu je austrougarski režim razbio stranku prava koju on osnovao s Eugenom Kvartanikom 1861. godine. Ili formalno nešto kasnije, ali smatra se ta godina kao početna godina pravaštva, jer je Stavčević igrao vodeću ulogu u tom prijedlogu o austrijskom caru da se ujedine hrvatske zemlje. Što je car onda odbio bio. I nakon odbijanja, umjesto da te stranke i ti saborski zastupnici drže zajedno, kako bi ipak ostvarili taj cilj ujedinjenja hrvatske zemalja, odmah se od Ante Starčevića odvojio biskup Štrosmar, jer ga je očito beč kupio, znate. Odmah beč kupuje um, biskupa i Mađari kupuju Štrosmara tako da Štosman bio svači, samo on bio u I odmah se Štosmana suprotstavlja Starčeviću i Starčevića se blokira cijeli život, 35 godina u politici da ostvari neovisnu samostalnu Hrvatsku državu. I onda se nakon Starčevića javljaju braća Radić koje preuzimaju nauk o seljaštvu Ante Starčevića i o važnosti seljaštva u hrvatskom narodnom životu, ali oni ne preuzimaju hrvatsko državno pravo. Na početku su još malo na tome inzistirali, ali vrlo brzo su odbacili hrvatsko državno pravo, jer su um, prešli masoneriji. Znači, Stjepan Radić je prešao masoneriji, on je prešao u tabor svjetske masonerije. Njega je kupio um, ili za sebe pridobio uh, mason, češki mason i profesor u Pragu uh, Tomas Masarik. I uh, Radić, njegov brat i drugi hrvatski političari koji su silom prilika morali otići u inozemstvo studirati, nakon što uh, su došli pod uh, kazani progon zbog um, vješanje hrvatske zastave, a paljenja mađarske zastave prilikom dolaska cara Josipa, Franje Josipa Habsburgskog u Zagreb. i na studiju u Prag, tamo su ih dočekali masoni, znate, obrlatili mlade ljude, ove naše, i um, oni su tamo otišli kao Hrvati, a iz Praga su se vratili kao Jugosloveni. Nažalost, i to je moguće, ne? Eto. Tako da jedemo jedinu hrvatsku struju nakon Ante Starčića u hrvatskoj policiji zastupa Josip Frank. A nakon Franka to će biti e, predsjednik e, stranke prava e, Aleksandar Prebek i Horvat, dakle taj dvorac. I onda će se javiti Ante Pavlović koji će postati tajnik stranke. Međutim, kako je vladala diktatura i hrvatska država ukinuta prvi put nakon ono, 1300 godina postojanja. Dakle, Hrvatska država nije postojala samo između 1918. godine, kad je stvorena prva Jugoslavija, i 1961. godine. Ne? Dakle, mi Hrvati nismo imali državu samo 21 godinu, plus od 45. do 90. To je bilo 45 godina i 21, 65, 66, da, 66 godina. To vam je ona su vam one Božje godine, na primjer 70 godina, kada narod, <clears throat> ako um, u njemu ne, ne prevladava moral ili čudo ređe i ne poštuju se Božji zakoni, onda Bog kažnjava narod, svoj narod preko um, stranaca kojima dozvoljava da unjetavaju njegov narod, da bi njegov narod došao k sebi. Ne? I očito su u to vrijeme već prevladavale u hrvatskom narodu, posebno u, u političkoj eliti, te strane ideologije, ala jugoslavenstvo i ala marksizam, znate. I posljedica toga je bila gubitak, um, gubitak vlastne države. Ne? Jer vidite da hm, da se samo manjina Hrvata zalaže za Hrvatsku državu. Pa i u toj hrvatskoj eliti, iako kad kažem hrvatska elite, to ne znači da je Ante bio bogat, znate. Je bio siromašan čovjek, on je imao samo ono što je naslijedio od svojih roditelja, skromnu kuću, znate, u, u Liki gdje je on rođen, kao i hrvatski znanstvenik i svjetski znanstvenik Nikola Tesla vrlo skromno, i Tesla je bio vrlo skroman čovjek. Dakle, biti član elite ne znači biti bogat, ne, u tom smislu. Samo mali broj Hrvata se zalagao za Hrvatsku državu, ne. I tako je bilo i 1991. godine ili 1990. Ne. Imamo odmah raslojavanje, znate, <clears throat> tko je za Hrvatsku državu. 1990. Evo kviz pitanje, znate. Da čujem. Napišite mi slobodno u komentarima, slobodno napišite šta vi mislite po vašem znanju tko je 1990. od hrvatskih političara bio za hrvatsku državu. A ja tvrdim da su samo dva čovjeka u Hrvatskoj bili za hrvatsku državu iz te hrvatske elite 1990. godine. Jedan se zvao dobroslav Paraga, kako se i danas hvala Bogu zove, a drugi se zvao Ante Paradžik, kojeg je Franjo Tuđman dao ubiti. A Franjo Tuđman i Dražen Budiša i Slavko Goldstein i Ivica Račan, znate, i um, Ivan Zvonimir Čičak, svi su se oni zalagali za Jugoslaviju. neko se zalagao za reformu Jugoslavije, da postane konfederativna država, a neko se zalagao čak i za federativnu Jugoslaviju, kakva je i bila, kao na primjer Račanovi komunisti, Ražen Budiša, na primjer, i Franjo Tuđman, Ivan, Ivan Zvonimir Čičak i ostali ti hrvatski disidenti, Marko Veselice i tako dalje, oni su se zalagali za uh, Jugoslaviju, znate, vjerovali ili ne. Pogledajte um, njihove stranačke dokumente, njihove deklaracije, deklaracije njihovih stranaka. Pa Ante Paradžik je izašao iz uh, Veseličine stranke, iz stranke Marka Veselica, koje je Marko Veselica, njegov brat, osnovao. Izašao je iz te Hrvatske demokratske stranke jer nije bila ona prava i prišao je Paraginu stranci, vidio je da je to ta prava stranka, jedina prava, znate. Kakav HDZ? S HDZ-om i njegovom deklaracijom um, znate, ste mogli samo zadnjicu obrisati. Jer je to bio jedan čisti marksistički program tamo. Ne? Koji je nešto brbljao o sintezi uh, marksizma ili titoizma i pravaštva i, i radičevštine. Dakle, čanstvo radi češtine i titoizma. Pa ne možete pomiješati um, jabuke, znate, sa kruškama i tako dalje. Pa budimo i ostanimo ozbiljni. A ako ne, onda mm, osnovimo cirkus i nastupajmo kao majmoni u cirkusu i živimo tako, znate. Ja uopće ne želim raspravljati sa onima koji ne priznaju ovo što ja sad govorim, znate. To ne dolaze obzir. Evo, u zadnjem nastupu, eto, kak je sam rekao, opet imao tu čast, Marko Jurić je ugostio na podcastu Velebit um, Velimir Bujanca, za kojeg ja tvrdim da on nije pravaš, iako on za sebe to tvrdi. I, um, i tu on opet brblje, znate, kak se Fraja tužno zalago za obnovu Hrvatske države i tako dalje. To je, to je laž, znate. Velimir Bojanac Zanimljivo, um, čak i naslov uh, te emisije glasim da uh, se uh, lažnim desničarima um, ne smije ništa dozvoliti nekako u tom smislu. Ne? Da se lažne desničare treba kazniti. Znači, pazite, koliko je on lukav, on jako dobro zna da je on lažni desničar, znate. Pa ja ga takvog vidim i kao takvog ga prozivam, jer držim da je on zlo, zato ga prozivam. Ja nemam toleranciju prema zlu, moja tolerancija prema zlu je nula. Ja držim da je Velimir Bojanec jedan od najvećih krivaca za hrvatsku mizeriju 2023. godine u kojoj smo puzajući stigli, znate. Jer je on izdao Dobroslava Paragu i, i prišao je Franji Tužmanu. Nije on um, doslovno sad se učlanio u HDZ, možda je to, ali nije bitno, znate. Ali on radio za njih u medijima. E, a Paraga je za cijelo to vrijeme pod cenzurom. Zato a, i, i baš je on lažni desničar. Ali dobro, ostajemo to po strani. Oni misle da su jači i da jači tlači, ali to nije istina, Bog je najjači i Bog će vama svima koji lažete, znate, odrediti mjesto u kutu gdje imate biti. Znate, ako ja ne mogu doći na televiziju, onda ne mogu, onda ne mogu ja i svoje kože skočiti, ali hvala Bogu imam tu mogućnost da barem na YouTube nešto kažem pa ću to onda reći i kažem. Ne? Tako da, evo, možete mi napisati slobodno u komentarima što vi mislite, tko se zalagao za obnovu Hrvatske države 1990. godine nakon raspada Jugoslavije i komunizma. Ne? ja sam rekao s mojim mišljenjem, jer imam pravo na svoje mišljenje. Ja moje mišljenje mogu uvijek potkrijepiti povijesnim činjenicama i argumentima, Jel vi možete, ako imate drugčije mišljenje od mene, to je pitanje, znate. Hmm. I onda je Ante Pavelić, u politiku, naravno, um, svi su Hrva, hrvatski bi vidjeli da su ti jugoslavenski političari odveli Hrvatsku u novu Jugoslaviju u, Jugoslaviju, koja je zapravo bila veliko srpska tvorevina. I nažalost, um, ne znam jesu li uh, Hrvati zakazali u to vrijeme što sa um, hrvatskom vojskom ili s hrvatskim jedinicama koji su se vraćali sa frontova svjetskog rata u Zagreb nisu um, tu um, šaku Jugoslavena jednostavno silom oružja uh, odstranili sa naliče ove zemlje, znate. Uh, te uh, ljevičare, ekstremiste i masone. <clears throat> koji su si kao zaštitnika uzeli ne manje ni više nego srpske ratne zarobljenike uh, austro vojske koji su tu u Zagrebačkoj okolici bili zatvoreni po logorima. Ovi Jugoslaveni koji su se počeli okupljati na Markovom trgu u to vrijeme, govorimo o, o listopadu 1917. godine, su te Srbe oslobodili, dali im oružje i to su bili njihovi stražari, <laughs> znate. O, užas jedan trebala je hrvatska vojska doći i jednostavno ih slisti, znate, s lica mjesta, sa, sa lica zemlje ih ono, počistiti. Ne? I onda bi bila hrvatska država i ne bi bila takve strahovite hrvatske žrtve. Ne? Koja se ona nastala u slijedu u velikoj srpskoj diktaturi prve Jugoslavije, pa na drugom svjetskom ratu strahovite, pa na koncu tog rata još veće i strahovitije hrvatske žrtve kada je hrvatski narod postao žrtva jugoslavenskog komunističkog genocida, a onda u Titovi Jugoslavi žrtva Titove diktature, komunističke diktature i sad u Republici Hrvatskoj je postao žrtva Tuđmanove diktature i njegovih nasljednika. Govorim namjerno Tuđmanove diktature, iako se to nekima neće sviđati, ali ja nisam tu da bi se nekima sviđao, nego da se ja živim, da se e, sviđam Bogu. Znate, i mogu se Bogu sviđati jedino e, kad govorim istinu. Kad lažem, onda se Bogu ne sviđam, znate, to je, to je jasno. <clears throat> I um, Ante je osobno doživio um, pucnjeve u Jugoslavenskoj skupštini u Beogradu, kada je radikal, uh, srpski radikal Puniša Račić ubio um, pucao u hrvatske zastupnike iz uh, seljačke stranke, iz hrvatske seljačke stranke i um, ubio um, dvojcu a dvojcu ranio Među njima Stjepana Radića, ali Stjepan Radić od zadobivljenih rana mjesec dana nakon toga I u svom političkom testamentu je Stjepan Radić diktirao njemačkom novinaru i dopisniku njemačke novinske agencije iz Berlina u Beogradu, koji je onda došao u Zagreb zbog Stjepana Radića, diktirao mu je svoj politički testament u kojemu je rekao da se njegova stranka treba zalagati za Jugoslaviju i to za Jugoslavensku konfederaciju. Evo, to vam je hrvatski program Stjepana Radića. Katastrofa. Ali hrvatski program je postojao, vodila ga je Hrvatska stranka prava, no ona je zabranjena šestosječanskom diktaturom e, srpskog kraja Aleksandra I. Karadžorđevića. Stanočki život je bio zabranjen, zabranio ga je srpski taj vladar, razumijete? I šta je Ante preostalo? Mogao je biti ili ostati pasivan i ne raditi ništa kao Vlatko Mačko u Drugom ratu i onda završiti u potpune anonimnosti kao neki bedak i je glupan, znate. Ili je mogao nešto konkretno učiniti za svoj narod i Ante je odlučio um, osnovati društvo, organizaciju jednu jaku, koja će se boriti za obnovu Hrvatske države i onda posljedično i za njenu obranu, to je borit će se onda za obranu te Hrvatske države. I to se i dogodilo. Osnova je ustaški pokret, znači pokret Hrvata koji su ustali protiv nepravde koju je srpski vladar, taj kralj Aleksandar I. Karadžorđević činio nad, nad hrvatskim narodom a tko je nepravedan doživljava Boži gnjev. I to su Srbi i kako doživjeli Boži gnjev u 20. stoljeću nekoliko puta kada su dobili po glavi. Iako ni blizu onoliko koliko su zapravo zaslužili. I dan danas oni e, guraju veliko srpski program, mislim na Srbe. Ne svi, ali većina Srba to prihvaćen. To, mor, to možemo i moramo konstatirati, znate. Evo ona Srbija koja ne prihvaća velikosrpski program, to su ovi koji sad prosvjeduju i dalje e, na osnovi onog atentata u školi kada je deset srpskih učenika ubijeno, nešto je katastrofa. Jadna djeca i jadni njihovi roditelji, to je jedna tragedija, ne? i sad Srbija prosvjeduje protiv nasilja, a to nasilje potiče zapravo srbijanska vlast Aleksandra Vučića i u pozadini Vojislava Šešelja, tog velikog srpskog protuhrvatskog šovinista, koji je usput rečeno bio najmlađi doktorand u bivšoj komunističkoj Jugoslaviji, ali on nije taj pravi, znate, pravnik i, i doktor znanosti, jer Eh, je on to sve stekao u okružju, u marksističkom okružju, na, marksističkom univerzitetu u Sarajevu i Beogradu. Dok je eh, Ante Pavlović bio pravi pravnik i odvjetnik i doktor eh, znanosti, znači u onom pravom smislu te riječi, <clears throat> je Ante Pavlović bio doktor znanosti i po je bio pravnik, znači završio je pravni fakultet na sveučilištu u Zagrebu <clears throat> i postaje odvjetnikom i on je branio Hrvate, ali i strance, na primjer Bugare, u montiranim političkim sudskim procesima. I kao takav je u svoje vrijeme postao i poznat. I e, pošto je branio i Bugare, e, sa Bugarima je onda nakon proglašenja šestosječanske diktature, e, dakle u Sofiji je sa Bugarima slopio savez protiv Srba, dakle jedan anti-velikosrpski savez je sklopio, na što ga je taj srpski kraj Aleksandar I. Karadžorđević osudio na smrt i htio ga je pogubiti. Znači, htio je našega Antu Pavelića pogubiti zbog verbalnog delikta, jer se čovjek zalagao za stvaranje Hrvatske države. Eto. Tako da se zbog hrvatskog bijelog polja u hrvatskom grbu, koji je simbol Hrvatske države, zbog zalaganja za obnovu Hrvatske države, za stvaranje Hrvatske države, njenu obranu, to je u očima hrvatskih neprijatelja veliki grijeh i kažnjava se smrću. Ali um, čin protiv Hrvatske države i protiv Hrvata, to je čin i protiv Boga. To isto mora biti jasno. I tako je Ante Pavelić bio jedini od tih vođa u hrvatskoj policiji koji se zalagao za hrvatsku državu, kao što se Dobroslav Paraga u jedno drugo vrijeme, um, pola stoljeća ili nešto manje od toga, nakon Ante Pavelića, dakle nakon što je pao s vlasti, i završio u drugoj emigraciji u Argentini i Španjolskoj, se onda Dobroslav Paraga zalagao za hrvatsku državu, ali on je opet bio jedan jedini, znate, tako da vam sve spade na jedno slovo zapravo u, hrvatskoj politici. Kad gledate današnje stranke u Saboru, to je sve dvek na šibici, da oprostite na, riječ, riječniku takvom, ali nekada takvi to ne mogu drugčije razumjeti, nego morate njihovim riječnikom govoriti da bi vas razumjeli, jer niko se od njih ne zalaže za za Hrvatsku državu, za njenu opstojnost i za njenu samostalnost i neovisnost. Osim opet Dobroslav Paraga i njegova stranka, Hrvatska stranka prava, 1861. I, njegova stranka HSP 1861 to pa je onaj HSP iz 1990. godine. Ali je morala promijeniti ime 1995. jer je Kmejer tužben oteo Dovislav Parag njegovu stranku i danas tu stranku vode ko zna koje anonimusi i to u korist HDZ-a i svi koji su u tom HSP-u i danas, a i od 1994. godine su izdajnici, glupani i idioti, znate koji rade protiv hrvatskih interesa, znaju li to oni ili ne, bili oni toga svjesni ili ne. Jer nemaju opravdanje ne znati povijest, znate, i činjenic, nemaju. Hmm. A tko se zalaže, ko um, ustraje, znate, na ostvarenju svog programa, ko od svog programa ne odustane, on će ga kad stad ostvari. Ako se, bi se dogodilo da ne ostvari, kao što, na primjer, Ante Stavčić nije ostvario jer je naprosto već bio stav čovjek i umre, nije uspio ostvariti, ali je u hrvatski duh unio tu svježinu i tu svijest o hrvatskom državnom pravu. Prenio je znači sa jedne generacije Hrvata na drugu. I to je ono najvažnije što se, hvala Bogu, dogodilo u hrvatskoj povijesti u drugoj polovici 19. stoljeća, da je Ante Starčević izvršio taj prijenos hrvatske svijesti. Jer ne bi ni Ante Pavlić bio svjestan i svjesni Hrvat da nije bilo Ante Starčevića. I um, pošto Ante Palić nije odustao, pa ni u najtežim uvjetima u kojima je bio, a morao je otići u emigraciju, kad vi odete u emigraciju, čujete, vi ste nitko i ništa, vi ne posjedujete ništa, vi uh, samo svoju glavu nosite na ramenima, eventualno sa gačama na štapu. i unatoč tome e, je njemu uspjelo e, obnoviti Hrvatsku državu i proglasiti nezavisnu državu Hrvatsku, koju je onda Slavko Kvatornik u njegovo ime proglasio 10. travnja 1941. godine. To je Hrvatski državotvorni akt, sasvim legalan i legitiman u hrvatskoj povijesti. Dok e, Zamnoh i proglašenje Zamnoha nije Hrvatski državotvorni akt, nego jugoslavenski državotvorni akt. I taj akt nema ništa tražiti u hrvatskom ustavu. Dakle, um, Franjo tužman je krivotvorio hrvatsku povijest i zavnoh je predstavio hrvatskim državotvornim aktom, iako je to bio Jugoslavenski državotvorni akt. Stoga se on treba iz preambule Ustava Republike Hrvatske izbaciti. Jer vi u preambuli nabrajate hrvatske državotvorne akte kroz povijest, za mnog to nije šutnut van iz preambule i ostaviti samo uh, 10. travnja 41. i usnimljenje NDH kao hrvatski državotvorni akt. Do osnivanja Republika Hrvatske I, njenog osamostaljenja od SFRJ i, i Srbije. Hmm. Kroz rad kroz Hrvatski rad za nezavisnost i opstanak u borbi protiv velikosrpske agresije. Tako glasi moderna hrvatska povijest. <clears throat> Čujete, i za to je zaslužen Ante Pavlić, praktički jedino on i njegovi ljudi iz njegove organizacije, a to je bila ta ustaška organizacija, koja je bila an, i antijugoslavenska, znači ono što je Hrvatima trebalo. Ne? Po osnivanju NDH i ono što se događalo u ovom ratu, znate, um, Ante nije bio bezgrešni čovjek i nema bezgrešnog čovjeka na svijetu koji je bezgrešan, kao što kaže Isus Krist u Svetom pismu. Neka odmah uzme kamen i baci na Antu Pavlića. Ko misli? ko misli da je bez grijeha. Naravno, o ga mrze jer je dao Dalmaciju Italijanima, što nije istina. Vi znate kud do kud je Dalmacija. I on nije dao Dalmaciju Italijanima, nego dio Dalmacije dio, a taj dio nije cijela niti pola Dalmacije. Evo, još manje od toga. A prije toga je dio Dalmacije dao srpski kraj Aleksandar Kabađorđević Talijanima i fašističkoj kraljevini Italiji kroz Vapalski sporazum 1920. Rijeku s otocima i Zadar s otocima odloče Talijanima, znači. 1920. godine. Nema Ante Pavlovića nigdje u to vrijeme, znate, poglavnika. Nego srpski kraj Aleksandar Karadžorđević i ovi jugoslavenski političari ala Ante Trumbić i e, ne znam kako su se već svi zvali, znate, koji su sudjelovali u stvaranje prve Jugoslavije. i po Anti Trumbiću koji je čak poslije kada se približio s Antu Pavlićem, kada je on došao sa jugoslavenskih na hrvatske pozicije, on je savjetovao Anti Pavliću, rekao mu je Ante, pošto je Ante trumbić bio dalmatinac, znate, Pavlić nije dalmatinac, on je bio bosanac, a pod vjetlom ličanin. On mu je rekao, Ante, ako Talijani od tebe traže dio Dalmacije, daj im to, samo da se osnuje Hrvatska država. Evo, to je rekao rođeni Dalmatinac, dakle Hrvat iz Dalmacije, Ante Trumbić. I po njemu se zovu šetališta po dalmatinskim gradovima, u Splitu, Zadru, ne znam, Šibeniku ili gdje već, ne, razumijete? Trgovi, ovo, ono, a Ante Pavlić nema niti mali trgić ili čak niti slijepu ulicu se Čak ni slijepa ulica, neka mala se nazove po njemu, ne a čovjek je zaslužen za obnovu Hrvatske države, za stvaranje Hrvatske države, nakon što je ona 1918. godine ukinuta. To znači da Hrvatskom ne vladaju Hrvati, znate. U Republici Hrvatskoj ne postoji hrvatska vlast, oprostite, jesam li što krivo rekao, znate. su ljudi koji nisu, koji duhovno nisu Hrvati. Oni možda jesu, ne znam, po nacionalnosti Hrvati i tako dalje, ali duhovno nisu, su nešto drugo, znate. A među njima ima a, porosta ljudi koji čak i nisu hrvatskog etničkog podrijetla. Ali um, kažemo da to nije bitno, glavno da si Hrvat, ali stvar je u tome da oni ne osjećaju Hrvatima, oni, oni nikada ne kažu da su Hrvati. Jeste li vi, na primjer, Vesno Puzić, čuli ikada da je o svom životu rekla da je ona Hrvatica? Jeste li Ivu Gočtana ikada čuli da je za sebe rekao da je Hrvat? Ili Ognjena Krausa? Ili možda Andreja Plenkovića? I tako dalje. Ja mislim da da ste shvatili što, time hoću reći. Ne? Benito Mussolini je prilikom napada sila osovine na krajem Jugoslaviju, a napad je uslijedio nakon što su Srbi prekinuli, to jest otkazali onaj pakt koji je sklopljen u Beču, kada je krajem Jugoslavija um, potpisala pakt sa trojnom osovinom, sa silama osovine, trojni pakt, ne, kada je pristupila trojnom paktu. Srbi su izvršili državni udar po uh, instrukciji Engleza, to jest Englezi su stajali na čelu tog državnog udara u Beogradu i njihovi uh, agenti među srpskim oficirima što je bio Dušan Simović koji je bio britanski agent. Odmah ću dementirati tu idiotsku glupost koja se širi javnim prostorom, da je Ante Pavlović navodno bio britanski agent. To je, na primjer, evo možda griješim, ali ja mislim da sam tako pročitao i čuo, admiral u mirovini um, Lošo, znači kreator Oluje, on je to stavio u svoju knjigu, pao je dakle na laž ili je htio pas na laž. Dakle, to je jedna laž. Ante Pavić nikada nije bio britanski agent. Da biste bili britanski agent, ili bolje rečeno onaj tko je bio britanski agent, ako poživi dobije britansku mirovinu ili njegova žena onda dobije tu mirovinu britansku. To je jasno naglasio uh, Fitzroy McLean, McLean koji je se nalazio, dakle jedan britanski oficir koji je za vrijeme Rosijskog rata bio u štabu uh, takozvanog Tita u partizanskom štabu kao član savezničke misije. Fitzroy McLean. I on je izričito rekao i naglašava da samo britanski agent može dobiti britansku mirovinu. Ako ne dobije um, britansku mirovinu, znači da nije bio britanski agent. Kad je riječ o strancima, ne? a, o ne angloseksoncima. A osim toga, čujte, Paović se skriva u Argentini da je bio britanski agent. Šta bi se trebao skrivat negdje ili šta? Gluposti ali nije se skrivao zato što bi bio kriv za nešto ili neki zločin počinio, nego zato što je vladala hajka, znate, ono. Proglašeni su fašistima, ide hajka na fašiste, znači izmisle nešto o vama i onda vas ganjaju kao, ono, ne znam, u rimskoj areni kršćane sve dok vas ne pobiju, znate, eto, to su takve hajke, ne i na Antu Pavlića, poglavnika, treba gledati i na žrtvu, znate. Jer kao prvo njega je srpski kraj Aleksandar Karadžođević dao sudit na smrt na politički montiranom procesu u Beogradu. I um, Titov agent, znači agent Jugoslavijske komunističke tajne službe, izvršio atentat na njega, znate, u Argentini, u Buenos Airesu, ne? i on je od posljedica da atentata umro, kao i Stjepan Radić, samo što je Ante Pavić recimo poživio još jednu godinu dana, ja mislim nakon atentata, ako se ne varam, ali ga je taj atentat je doveo do njegove prerane smrti 1959. <clears throat> godine, znači prije nego što je um, John F. Kennedy došao na vlast. E. Još je bio predsjednik Eisenhowera koji je bio ubojica jer je dao ubiti um, premijera Konga Lumumbu na <laughs> sjednici za nacionalnu sigurnost u Bijeloj kući. Bio je mjesec kolovoz, ljeto je bilo 1960. godine. Predsjednik Eisenhower izdaje zapovjed da se ubije premijera Konga koji je prvi premijer koji je demokratski zabran. Jedan mladi čovjek, nego momac prizivao i onda ga je tajna služba CIA uz pomoć svojih pomoćnih organizacija u Kongu ubila. Ne? I onda je predsjednik Kennedy, kad je postao predsjednik, dobio izvješće o tome na svoj stol i samo se ovako uhvatio za glavu, znate, i, vidio je zapravo s kim ima posla da, sjedi u niskom gnjezdu ove svjetske masonerije. Ne? uglavnom bio atentat na poglavnika i, kad, vas, kad neko puca u vas, ne, dobije metka u svoje tijelo, čujete. I on je žrtva, znate, on je žrtva atentata, on je žrtva slavenskog komunizma, inače bio je u svoje vrijeme vodeći antikomunist, to je isto vrlo značajno, da mi kao narod hrvatski, znate, imamo takvu jednu veliku ličnost koja je bila takvog kalibra da je bila i antikomunist. To nas pred Božjim očima e, čini velikim ostatak. Što imamo takve ljude u svojim narodnim redovima. Jer biti antikomunist to znači boriti se protiv bezbožnog komunizma. A, NDH je bila Božja zemlja, znate, u, NDH je vladala sloboda vjeroispovjedi, to vam je dokaz broj jedan, znate da je jedna zemlja Boža ili da je blizu toga, da je Božja, ne? Jer samo u zemlji u kojoj je zabranjena vjera u Boga Isusa Krista, to vam je um, zemlja, direktno, znate, to uopće nema. Znači, svaka komunička zemlja je džavolska zemlja. To je država koju je džavo stvorio, tako je džavo stvorio Jugoslaviju i onu prvu, srpsku, i ovu titu Jugoslaviju, otac Jugoslavije nije Josip, e, biskup Josip Juriš Osmajer ili nekakav Tito, nego đavo, znate, Lucifer. A NDH se borila na pravoj strani povijesti, zato što se borila na Božoj strani. Ne? I u NDH je bilo zabranjeno psovanje Boga, dok u Republici Hrvatskoj nije. Ovdje smijete Boga opsovati i na televiziji, i na radiju, znate, ja sam, na primjer, bio jednom, još dok smo išli na izbore, znači u Hrvatskoj stranci prava 1861. Na, išao sam na Hrvatski katolički radio da predstavim program naše stranke, znate. I sjećam se da je bio jedan izvjesni Klarić, ali ne ovaj iz ovih, ovih prosjeda protiv cijepiva i protiv diskriminacije, ali isto prezime nosio i ja mislim da je bio iz nekakve socijaldemokratske stranke ili tako nešto slično. I bio je prije mene, znate, ono, nastupio, ali tako da smo, dok smo očekali na naš nastup, preko razvrsa smo slušali radio i taj tip op, svoje boga, znate, na Hrvatskom katoličkom radiju, katastrofa, ono. Hoću reći, ovdje je normalno psovanje boga i gospe, ali o, to izaziva Boži gnjev, znate, tako da samo vi dalje psujte Boga i gospu i dobit ćete po glavi više nego što ste do sada dobivali po glavi. Dok se u NDH išlo i u zatvor zbog psovanja Boga, um, prvo se pla, plaćala novčana kazna, ako vas ni to nije opametilo, onda u zatvor pa se tamo, ili čak u, u logoru Jesenovac, dok se ne ohladite pa ako ste došli pamet, onda su vas pustili opet van iz logora. Naravno i pomoć je bio zabranjen u NDH, u Republici Hrvatskoj dozvoljen. Znači, Republika Hrvatska nije Božja država i ne nalaze se na pravoj strani povijesti, to moramo znati, ali NDH se nalazila na pravoj strani povijesti, a to je Božja strana. I ona se borila za istinu i za ljubav, znate. Ona se borila za slobodni izbor, da Hrvati imaju pravo slobodno izabrati s kim će živjeti, kako će državno uređenje njihove države imati i kako će to biti država Hrvatska. Franklin Delano Roosevelt je 1941. eto razvikani demokrat proklamirao dakle, pravo naroda na slobodni izbor. Znači da narodi imaju pravo slobodno izabrati koji društveni sustav oni žele. Jer žele komunizam, socijalizam, demokraciju, ovo ono. Jedino njemačkom narodu to pravo nije um, dozvolio. I to je i naglasio čak u jednom radio govoru. Da, da a kako smo mi Hrvati bili saveznici Njemaca, onda se ta Rooseveltova zabrana odnosila i na nas, tako da ni mi nismo imali pravo na slobodni izbor. Znači, niti Njemci, niti mi Hrvati. <clears throat> A to je posljedica toga što je Karl Marx um, izdao prokletstvo protiv nas Hrvata. To je naravno išlo je na njegovu dušu i već sigurno nije u raju završio, niti će završiti. Ako se nije pokajao, ne, a to ne znamo. <clears throat> Ali je zbog Karl zbog Jospe Josipa nas Hrvate prokleo i poželio nam je da doživimo genocid u svjetskom ratu i taj genocid smo onda i doživjeli. Znači, ostvarila se želja Karla Marksa. Ne? a kako su jugoslavenski komunisti uzisivali Kala Marksa, Kriha Englesa, to možete odmah vidjeti koliko su oni mrzili hrvatski narod, jer oni su jako dobro znali što je Karl Marx rekao u noje rajniše Zeitung o, o hrvatskom narodu. Nazvao nas je narodnim otpadkom svijeta. To je rekao i um, poželio je da hrvatski narod završi na smetlištu povijesti. a 45 godina u Titovi Jugoslavi su se po cijeloj toj Jugoslaviji um, vješali portreti Karla Marksa, Friedricha Engelsa iz razloga što su ti jugoslavski komunisti mrzili hrvatski narod u prvom redu. A najgori među njima su bili komunisti iz Hrvatske i nikada neću reći hrvatski komunisti jer to nisu bili hrvatski komunisti. Za hrvatsku državu se nikada nisu zalagali, pa makar za Hrvatsku državu sa, sa socijalističkim uređenjem ili sovjetskim. Ne, baš samo Jugoslavija, znate. A kod Bugara imamo drugčije, kod Mađara drugčije, tamo ti njihovi komunisti su se zalagali za mađarsku državu, za bugarsku državu, samo eto za, za socijalističko uređenje. Ne? Tu kod nas mi na ljevice nemamo nikoga ko se zalaže za hrvatsku državu. Tako se ni Franjo Tužman nije zalagao za osnivanje Hrvatske države, znate. On je lagao da svijet neće prihvatiti samostalnu Hrvatsku državu zbog hipoteke NDH. Izrekao je dvostruku laž. Dakle, kao prvo, svijet je i tekako prihvatio Hrvatsku državu, nije bilo nikakve prepreke. Broj dva, kakva hipoteka NDH? To je hipoteka koju je Franjo Tužman dao NDH i njegov um, voljeni maršal Tito, koji su um, Ustašama i NDH i toj desetotravanjskoj hrvatskoj državotvornoj generaciji na leđa svalili zločine koje oni nikada nisu počinili. Lagali su. I zato su izazvali Božji gnjev, vidite, Jugoslavije nestalo. Nestalo. I nestaće i, um, i Jugoslaveni, znate. I oni će nestati, da ovi mentalni Jugoslavena. Na njih će se svaliti Bože njev i to se već i događa. A naznake vidimo po tome što vidimo da nemaju pameti, znači ono, možemo čak konstatirati da im je Bog oduzao pamet i sad su oni kao nekakvi dvorski klaunovi, ono kao muha bez glave, znate, i sipe mržnju protiv hrvatskog naroda i protiv Hrvatske mrze hrvatsko nacionalnu nogometnu reprezentaciju i tako dalje, znači ono, otvoren, mrze um, katoliku što mole krunicu na javnom mjestu, pa ljudi moji, mi smo zemlja sa 1300 godina katoličke tradicije i sad ne bi vjernice smjeli moliti krunicu na trgu, pa gdje smo to onda završili, znate, šta je to onda, ne? pošto se tvrdi da je ovo Hrvatska država. Ja tvrdim da Republika Hrvatska nije Hrvatska država, ali eto, to je pak moje mišljenje, ne? Ali, nažalost, ja sam u pravu, znate, Mi tek trebamo Hrvatsku državu osnovati, ne? I onda u njoj postaviti hrvatske kadrove a ne tu na nekakvoj Jugoslavenskoj socijalističkoj republici graditi nekakvu nezavisnu Hrvatsku državu. To su gluposti. Ne? predbacio što je morao rimskim ugovorima dio Dalmacije prepisati Italiji, čujete. Pa Mussolini je došao sa 200.000 vojnika i okupirao je Dalmaciju, Liku i Hercegovinu. I prijetio je da će sa talijanskom vojskom doći do, do rijeke Save, već je došao do grada Karlovca, znate. Talijanska vojska došla. I postavio ultimatum Pavliću, prepiši mi grad Split, Trogir, Šibenik ili Marš. Ne? Šta mislite da je Mussolini s njim pregovarao ili šta? Mussolini je bio svjetska sila, ne Ante Pavlić. Ne? Ante Pavlić je imao nula hrvatskih vojnika. S kojom silom je se on, mogao suprotstaviti Mussolini. Nekakvom, ne. Hitler jeste priznao NDH, Hrvatsku državu, ne. Ali da Mussolini rekao, ja idem do rijeke Save i onda bi on blokirao tu proglašenu Hrvatsku državu koja uopće ne bi mogla funkcionirati, ne. I šta vam onda vrijedi što ste proglasili državu ako vladate samo u banskim dvorima, a čim nogu stavite van, to više nije Hrvatska nego Italija, ne? gluposti. Šta je mogao? Pa teška srca je otpisao Split i, i, i Primošteni, Šibenik i Zadar. Zadar nije, Zadar je već bio od 1920. razumijete li? A kad je bila prva prilika da to ponište, on je to napravio. Znači, tu je opet, opet dokazao svoj domoljublje veliko, ne? Kad je uh, dio Dalmacije iz rimskih ugovora i uh, grad Zadar iz Rapalskog ugovora priključio matici zemlji, znači Hrvatskoj. Ne? Ono, čemu je problem u vezi Ante Pavlovića? Ne? To da on nije to napravio, onda bi čovjek mogao pitati, pa zašto nije, šta mu je bilo, šta? Ne? Ali je, kad je fašistička Italija kapitulirala, Pavlić 8. rujna 1963. te je bivše okupirana područje Dalmacije pripojio nezavisnoj državi Hrvatske. Izven NDH je bilo Međumurje, jer su ga Mađari zauzeli, ali Pavlić nije priznao nikada tu okupaciju, dok one dijelove koje je odstupio rimskim ugovorima je priznao, znate. Ali inače, kažem vam, ne bi bilo nikakve hrvatske države u tom, u, jer ona ne bi funkcionirala, ona bi postojala na papiru, ne bi funkcionirala i ko zna što bi Hitler onda s tim napravio, znate, ne bi ništa mogao napraviti, eto. Italijani bi tu bili bogi batina, Mussolini, fašisti, znate. ovako je Hrvatska država zaživjela, u njoj je bila cijela Bosna i Hercegovina, ne? šta to nije ništa, ono to, to se ne piše niti one najmanji plusične. Po tome vidite da su ti kritičari uh, pavlića zapravo ekstremni Jugoslaveni, veliko Srbi, velikosrpski šovenisti ili jugoslavenski ekstremisti, znate. Simpatizeri svjetske masonerije, ne? Im uopće nije stalo do Hrvatske. Rasni zakoni, čujte. Ovdje se u Hrvatsku doselio cijeli niz židova, znate, početkom 20. stoljeća, a posljednji val useljavanja židova je bio nakon um, neuspješne uh, revolucije židovskih bolševika u Budimpešti. I kad je rumunska vojska koja je izvršila vojnu intervenciju u Budimpešti razjurela te židovske bolševike na čelu sa Belom Kunom, ne, onda je dio tih židovskih bolševika došao u Zagreb i tu su i dočekali njihovi židovski sunarodnjaci koji su tu otprije bili, a koji nisu postali Hrvatima. Jedan dio židova je, na primjer, vođa pravaša i predsjednik čiste stranke prava je bio čisti židov. Dakle, u njemu nema ni kapi hrvatske etničke krvi. A bio je rasni Hrvat, tak ću baš reći, sad namjerno. I uh, Josip Frank je bio rasni Hrvat. Rasni Hrvat. E, tako da. Bio politički Hrvat. Koji je bio hrvatski domoljub i nema većeg domoljuba od Josipa Franka u njegovo vrijeme, znate. Nema. Kakav Stjepan Radić gluposti, ne? Tako da su jedan dio židova su postali Hrvati tu apsolutno nema problema s njima, znate. Oni rasnim zakonima u NDH uopće nisu bili tangirani. Uopće ne. Ali oni koji um, nisu bili politički Hrvati koji, su ustrajali na tome da budu židovi, ne samo po vjeri i rasi, nego i po nacionalnosti i tako dalje, ili koji su se izjašnjavali Jugoslavenima, došli pod udar, ali ne zato što bi inače hrvatska politika, pa tako i ustaška, e, bila antisemitska, nego zato što e, su Njemci tako htjeli, njemački nacionalsocijalisti, a brzo proglašenje rasnih zakona je bilo zato što je Njemačka, e, naime predstavljao je njemački napad na SSR od 22. lipnja 1941. godine. A pošto uh, se znalo da će onda komunisti um, u cijeloj Europi uh, krenuti u oružane ustanke protiv uh, Njemaca, tako i na području Hrvatske. I onda su Njemci, znači iz ove njemačke tajne službe Sicherheitsdienst, to je bila služba sigurnosti Trećeg rajha, su savjetovali Pavliću da odmah uvede rasne zakone kako bi na osnovi rasi zakona mogao popisati židove, kako bi se znalo um, koliko židova uopće ima, odnosno um, kako bi se potencijalno znalo kad budu otišli tajno u, u, u, šumu, u partizanski rat protiv Hrvatske, od kucu i iz kojih obitelji i tako dalje, ili da se uopće moguće čak i spriječi preventivno da odu u partizane. I tako je to i bilo, znate. Ali ti rasne zakoni nisu bili obuhvatili Srbe, jer Srbi nisu drugčije rase od nas Hrvata. I to je sasvim logično, ja ne znam zašto se desetljećima govori da su ti rasni zakoni kačili Srbe, to nije istina. Mislim, znam zašto se to radi, zato da se Hrvati što više odcrnili, pa se onak laže otvoreno i nema opće granica u tom laganju. Ne? O Jasenovcu neću ništa, neću uopće više tvršiti riječi o tom Jasenovačkom mitu. Tko god tvrdi da su tamo bile neke žrtve, koje, koje god broj, je li 80 tisuća ili, ili 100 tisuća ili 700 tisuća, mora meni pokazati korpus delikti, znači ekstremirane posne dostatke i kad ja to pogledam i uvjerim se da to jesu, ok, ja ću to priznat, dok ja to ne vidim, ja kažem da tamo nema nevinih žrtava, nije bilo, a broj logoraša zna se koliko je prošlo kroz Jesenovac, 18.000 logoraša, od toga je u logoru umrlo njih 400. Mm. I treba još vidjeti zašto su umrli, znate. I to je to a da se Anti ostavlja na teret genocid, to ne priznajem, znate. Jer o tome ne postoji nijedan jedini povijesni dokaz. Židovi u NDH nisu ubijeni, znate, prema tome nije počinjen niti holokaust kao um, specifični naziv za genocid, niti počinjen genocid nad Srbima. Ali je počinjen genocid nad Hrvatima, počinjeni su ratni zločini nad Hrvatima u NDH od strane partizana i četnika, a na koncu rata i u poraću je počinjen genocid nad hrvatskim narodom, dokazan sa posmrtnim ostacima, ekshumiranima zatim. A imamo i jugoslavijske komunističke dokumente koji govore o ubijanju Hrvata. Prema tome, to je čista situacija i to je jasno. Čujte, ja o poglavniku ne bi više puno govorio, znate. Kažem, nakon rata je doživio, nažalost, dugu emigraciju. NDH je rat izgubila, jer je Njemačka izgubila rat. Inače, na hrvatskom ratištu hrvatska vojska je uvijek dobro stajala, posebno nakon onih velikih pobjeda iz 1942. godine nad partizanima i četnicima kako na Drini, tako i na Kupresu i e, na ovaj um, na, Tu su pobjeđeni partizani, komunisti, srpski pobunjenici i četnici, koji su dolazili i iz Srbije. Prebacivali su se preko Drine u NDH, a ne samo srpski pobunjenici iz NDH koje su pobunjivali i London i Moskvu. Znači, nisu bili srpski pobunjenici sami po sebi, nego imali su podršku velikih sila Sovjetskog saveza i Velike Britanije, pa nije to malo stvar, čujete. Trebalo je to su zbijati, a to je Hrvatska vojska uspjevala, to je bilo Hrvatsko domobranstvo, i tu su bile dragovoljačke jedinice Ustaške vojnice, koje su poslije reformom oružanih snaga spojeni u Hrvatske e, oružane snage ili HOS NDH. I brojale su na kraju 270.000 vojnika. Većina njih je onda na Blajbrgu i križnom putu bila ubijena. Kada su Englezi prekršili međunarodni zakon nisu se držali međunarodnih konvencija koje je britanska vlada potpisala i koje je NDH potpisala, ne? Ono, Hašku ženevsku konvenciju. A Titova Jugoslavija i Titova vlada nije potpisala Haško-Ženovsku konvenciju. A u Jajcu su se javno odrekla kraljevine Jugoslavije i rekli su mi nismo pravni nasljednik, mi ne želimo imati veze s kraljevinom, mi stvaramo novu Jugoslaviju. E, Tako da je um, poglavnik onda živi u emigraciji. U emigraciji će doći do jedne žestoke diskusije, čak to nije diskusija nego monolog. Naime, um, drugi čovjek u državi, uh, znači mislim na šefa, na prvog šefa Hrvatske policije. Hrvatska policija povijesti nikada nije postojala do 1941. godine. Znači prvi šef Hrvatske policije je u Kvatornik, koji je otišao u emigraciju za vrijeme rata 1943. godine u Slovačku. On je nakon rata, nakon žestoko obračunao sa poglavnikom u svojim um, spisima i dopisima Hrvatskoj reviji koji su objavljeni u tom hrvatskom emigrantskom časopisu. Hrvatska revija u Buenos Airesu. I on je predbacio Pavliću uh, potpisivanje rimskih ugovora da to nije smio učiniti i um, neke druge stvari, znate. I sad neke stvari u, tom, u, tim navodima i tvrdnjama stoje, a neke stvari ne stoje, na primjer, u vezi tih rimskih ugovora, mislim da tu uh, što vrijeme više odmiče je sve jasnije da Pavlić nije imao izlaza. On je uh, doživio Mussolinijev diktat, uzmi ili ako uzmeš, bit će Hrvatske države, ako staviš, ja ti kažem da Hrvatske države neće biti. Jer moja vojska stoji u tvojoj zemlji, i mi smo zabrali našu zastavu na Hrvatskoj zemlji, a vi nas ne možete otjerati odavde i će gotovo priča, to je logično sasvim znači. Onda je talijanska vojska, hvala Bogu, doživjela kolaps. Mnoge jedinice iz te druge talijanske okupacijske armije iz Dalmacije i Hercegovine otišli su na istočni front i onda je hrvatska vojska polako se infiltrirala u, Dalma, u, u Dalmaciju, one dijelove pod rimskim ugovorima. Čak su partizani došli prije u Split i zauzeli ga, a ga je hrvatska vojska je oslobodila Split od partizana u um, savezništvu sa njemačkom vojskom ne To je bilo uh, 1963. godine. Ne? da bi onda hrvatska vojska opet izbacila e, Jugoslavene i njihovu vojsku iz Splita 1691. godine, kada je JNA i Jugoslavensku ratnu kada su i dakle hrvatski branitelji izbacili iz Splita i iz Hrvatske, ove ovaj, kakva je danas. Tako da nešto tu stoji, a nešto ne znate. A ja kao povjesničar i čujte i kao hrvatski domoljub i tako dalje, ja bih rekao da su u pravu i poglavnik Pavelić i Eugen Dido Kvatarnik, znate. S tim da Eugen Dido Kvatarnik nije imao mogućnost da vidi cijeli horizont, znate. A Pavelić je to imao jer je stajao baš na čelu države i on je imao o, celokupni pregled geopolitike, a Eugen Dido Kvatanik nije. I Eugen Dido Kvatanik nije mogao vidjeti tu opasnost od Stalijana kako je vidio um, Da tu nije bilo mrdanje, znate. Tu nije bilo šale. Jedan krivi potes i vi ste otišli. Mussolini je bio svjetska sila, na, na, ako, ako nije bio svjetska sila, bio je sila na cijelom Mediteranu, znate. Išao, krenuo u rat čak protiv Engleza u Sjevernoj Africi, ne? Pa nije to mala stvar, ne? I to je ovdje Dido Kvatarnik nije, mogao vidjeti iz svog položaja, znate. Tako da, hoću reći što mi nasljednici hrvatske generacije ove desetotravanjske travanjske duhovni nastavnici. Kako da mi na to gledamo, evo želim dati jedan izlaz, jedno, rješenje. Samo na to gledati da su upravo bili e, i Eugen Kvatanik i poglavnik Ante Pavlović. Dakle, svaki svog kuta gledanja silno imao argumente i tvrdnje i tako dalje i ne treba se stvarati nikakav animozitet, a ne da Bože mržnja na pitanju poglavnika i Eugena Dide Kvatalnika. Znači obojica veliki domoljub iz Hrvatske, znate, obojice neizmjenjive zasluge imaju za obnovu i, i, obranu Hrvatske države. Neizmjene zasluge obojica. Ono. Tako da mi, novija hrvatske generacije, bismo tako to trebali gledati na to i obojicu rehabilitirati kad budemo na vlasti.